Hospitalean besoari lotzen zaigun perfusio edo erremedioz joz beteriko boltsak ekoizten ditu bidarteko enpresak boltsa medikalizatuak deitzen dira. Urtero, larogoi eta eun milioi artean ateratzen dira bidarteko usinatik, baina ekoizpen hori garatzeko asmoa du Olivier Senua, zuzendariak Hortarako lantegia handitu nahi du. Nous avons des nouveaux produits qui vont être lancés dans les années qui viennent et pour cela nous avions besoin d'agrandir notre usine. Sur les deux années qui viennent, nous prévoyons d'investir 9 euh, millions d'euros sur le site. Dans ce contexte un petit peu plus difficile, l'aide apportée par l'État viendra nous aider et nous accompagner dans cet investissement. Boltsa medikalizatu behien ekoizpena emendik bi edo iru urtera espero eta horrekin euneko hogeita marreko askuntza ekonomikoa. Proiektu hori saristatu du estatuak sortziun mila euroko laguntza eskainiz, eta handitze enplegu gehiago sortzea hitz emaiten du zuzendariak. On pourra embaucher un peu plus, faire des recrutements. Euh, on espère pouvoir recruter de 40 à 60 personnes supplémentaires dans les 5 ans qui viennent. Ce seront des postes fixes, des postes CDI. Technoflex enpresaren merkatua nazioartekoa da, bere ekoizpenaren euneko larogoita amaja estatu batuetan eta asian saltzen du.